Impulsi rožu kronim. Katru nedēļu atklāja vienu rožu kroņa noslēpumu un lūdzies kopā ar mums par stiprām ģimenēm un bērniem. Darbie radio Marija klausītāji, esiet sveicināti <clears throat> šajā raidījumā kas ir iesācies pavisam nesen – impulsi rožu kronim. Ar jums kopā ir priesteris Kārlis Miķelsons un māsu kalpoņa vārdā māsa Inesieva. Mēs tiekamies katru otrdienu pūkstens pusē trijos, un šajos raidījumos veltīsim padziļināt uzmanību kādam no rožu kroņa noslēpumiem, lai dziļāk iepazītu šo lūkšanu, lai kopā pārdomātu noslēpumu, lai kopā lūgtos un lai arī uzzinātu vērtīgas uh, domas par uh, lūkšanu, par Marijas godināšanu un uh, ļausimies, lai Dievs vada un māca mūs kopā lūgties. Šodien mēs esam pirmajā priecīgajā noslēpumā eņģeļa sludinājums jaunajai Marijai – Un tas ir ļoti zīmīgi, ka šī ideja raidījumam dzima e, no vecākiem, kas lūdzas rožkroni par saviem bērniem. Tā ir kopīga lūkšana, kurā ģimenes katru dienu lūdzas vienu rožkroņu noslēpumu savu bērnu nodomā. Un eh, jebkurš, kurš vēlas, var iesaistīties šajā rožkroņa, dzīvā rožkroņa kustībā un saņemt savu noslēpumu, m, mm, rakstot uz mūsu e-pastu kalponis at gmail.com. Bet vispirms, varbūt pirms mēs iesākam šo skaisto noslēpumu, es eh, došu vārdu Kristīnei, kas ir viens no mm, mūsu kopienas dalībniekiem, par to, kā viņa atklāja uh, esi sveicināta lūkšanu. labāk varētu lūgties rožkroni, ir vērts arī iedziļināties, no kādām lūkšanām tas sastāv. Sākotnēji, kamēr es nelūdzos rožkroni, man likās, ka tas sastāv no tāda slavinājuma Marijai, ko mēs visu laiku atkārtojam, un mēs visu laiku domājam par Mariju. Man personīgi nekāda pretenzija pret Mariju nav, bet man likās jocīgi, ja Marijai atvēl tik milzīgu vietu, tai pašā laikā tēvreize, kas ir lūkšana, ko mums ir iemācījis mūsu kungs Jēzus, tā tur atkārtojās tikai piecas reizes, bet es sveicinātu Mariju, mēs sakām tik daudz reizes. Taču, lasot grāmatas un apdomājot šo lūkšanu kā tādu, uh, es sapratu, ka stāsts jau nav par Mariju. Patiesībā es esmu sveicināta Marija. Tas ir brīdis, kad eņģelis pasludina Marijai, ka viņa ieņems Jēzu. Un šajā brīdī mēs nevis slavinām Mariju vai pievēršamies Marijai, bet mēs atceramies to, ka Dievs kļuva cilvēks. Lai viņš varētu nomirt pie krusta par mums, viņam vispirms bija jāiemiesojās. Ar es esmu sveicināta Marija, mēs atceramies, ka viņš atnāca pie Marijas, Bet tas nenozīmē, ka viņš nenāks pie mums. Atceroties viņa ienākšanu Marijas dzīvē, iemiesojoties kā cilvēks, viņš ir atnācis pie ikviena no mums, un būtībā mēs nevis domājam par Mariju, bet patiesībā mēs aicinām Dievu ienākt savā dzīvēm Un pēc tam ir lūkšanas otra puse, kad mēs sakām, Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, kad viņai par mums ir jālūdz. Ir tikai divi brīži mūsu dzīvē, tagad un mūsu nāves stundā. Un ko tad mēs lūdzam no Marijas? Mēs lūdzam no Marijas, lai ar mums notiek tas pats, kas notika ar viņu, lai Jēzus ienāk mūsu dzīvē. Kaut arī miesā viņš ienāca tikai pie viņas, garīgi viņš ienāk arī pie mums Un tad, kad mēs sakām žēlastības pilnā, ko mēs sakām? Kadreiz es domāju, hm, nu jā, Marijai jau gan bija labi žēlastības pilnā, man tik daudz žēlastības nav un tāpēc man ir grūtāk. Bet tad es izlasīju Griņona de Monfora grāmatu Svētā roža kruņa noslēpums, kur viņš ļoti interesanti pateica, Marija ir žēlastības pilnā, bet kāpēc? Ko viņa iesāk ar šo žēlastību? Uh, viņa šo žēlastību izdala saviem bērniem, kas esam mēs, un tā žēlastība, kas viņai tika dota, nebija dota tam, lai viņa sēdētu kā suns uz siena kaudzes ar savu žēlastību. Tā žēlastība viņa ir pilna ar žēlastību, kuru viņa dod mums. Un tas nozīmē būtībā, atkārtojot, es esmu veicināta Marija, ja mēs vienkārši lūdzamies, lai Dievs ienāk mūsu dzīvē, lai Viņš ienāk tagad, lai Dievmāte mūs pavada mūsu nāves stundā, un mēs lūdzamies saņemt no Dievmātes visas tās žēlastības, kuras viņa no mums jau ir izlūgusi no Dieva, nevis tās, kuras mēs viņai prasīsim, bet tās, kas jau ir sagatavotas. Mēs tikai atveramies un mēs tās pieņemam. Paldies Kristīnai par liecību. Varam pārdomāt kopā, kādā veidā ir izplatījusies visvētākās jaunavas Marijas godināšana, jo Bībelē, svētajos rakstos, eņģēlis Gabriels jau viņai veltīja cildinošus vārdus, esi sveicināta žēlastības pilnā, arī Elizabete viņu sauc par svētīto starp sievietēm. Vēl arī Jānis savā evaņģēlijā norāda uz viņu kā uz aizbildinātāju, kura vērš Jēzus sava dēla uzmanību – uz tām vajadzībām, kas ir cilvēkiem, kuri ir viņiem līdzās, kā arī viņa ir uzticīga Jēzus krusta pakājai, uzticīga līdz galam. Svētākās jaunavas Marijas godināšana ārpus eh, svētiem rakstiem, jeb kādā veidā tā izpaužās ticīgo un baznīcas dievbībā, varam novērot pakāpenisku attīstību šajā uh, viņas, viņai veltītajā kultā jau otrajā gadsimtā, piemēram, ir kāds uh, populārs lielienu sprediķis, kurā Marija tiek nosaukta par skaisto avi, jo Jēzus Kristus, kurš ir lieldienu jērs, bez kādas vainas, kā to lasām vēstulē gan ebriem, gan arī Pētera vēstulē, uh, Tad uh, Marija, no kuras šis bezvainīgais jērs ir dzimis, arī tiek skai, saukta par skaisto, labo avi, kalos no grieķu valodas, ko var tūkot gan kā labs, gan kā skaists. Ir Marijai veltītas uh, lūkšanas uh, iegravētas arī katakombās, bet senākā lūkšana divmātei ir mums labi pazīstamā lūkšana tavā patvērumā latiņu valodā subtum prezidium, bet uh, atrasts savukārt ir jau 3. gadsimtā papirus, netālu no Aleksandrijas Ēģiptē, kurā ir lūkšanu teksts, kas ļoti līdzinās šim mums pazīstiem lūkšanu vārdiem tavā patvērumā steidzamies. Tad uh, pamazām attīstījās arī diomātes godināšana liturģijā, tika ieviesti aizvien jauni diamātē veltīti svētki, kurus pazīstam arī mūsdienās. Sakarā ar Ziemassvētkiem un iemiesošanās noslēpuma pieminēšanu arī diamātē tur ir īpaša loma, tāpēc arī šajos liturģiskajos svētkos diamāte tiek pieminēta, cildināta, pārdomāta viņas bezvainīgā jaunavība. Un šajā reizē varam pārdomāt arī to, kādā veidā ir attīstījusies lūkšana, kuru visvairāk izsakām lūdzoties rožu kroni, kā par to runāja arī Kristīne, proti lūkšana esi sveicināta Marija. Zinām, ka šī lūkšana pamatā, vismaz pirmā tās daļa, ir eh, to vārdu atkārtojums, kurus izteica eņģēlis Gabriels un kuru dievmātē veltīja Elizabete proti, esi sveicināta žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, kā arī tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Vispirms šo tekstu abas šīs frāzes tiek apvienotas baznīcas liturģijā. Austrumos atrodam to jau sākot no 4. gadsimta savukārt rietumu baznīcā, mūsu latīņu baznīcā, tā ir atrodama diamātē veltītos svētkos, sākot no 7. gadsimta. Un uh, turpmākos gadsimtus uh, šī uh, liturģiskā antifona, jeb dziedājums, tiek izmantots, piemēram, pasludināšanas svētkos vai arī adventa laika 4. svētdienā, bet tā vēl nav plašām tautu masām pazīstama privātā lūkšana – interesanti, ka šī uh, antifona, kuru mēdza atkārtot arī ārpus liturģijas, parādās kopā ar tādiem uh, žestiem, kuri atdarina eņģeļa Gabriela sveicienu, proti cilvēki uh, mēdza diomātes attēlu vai statujas priekšā dziļi paklanīties vai arī nomesties uz ceļa, uh, tad uh, ir liecības, ka 12. gadsimtā ir arī mūki, kuri atkāršo, atkārto šo eņģeļa sveicienu un uh, veic to kopā ar dziļu paklanīšanos vai arī nomešanos ceļos. Marijas antifona, jeb šīs divas frāzes, tiek bieži izmantotas dievmātei veltītā uh, tā saucamajā mazajā stundu lūkšanā, kas ir kā papildinājums tai oficiālajai stundu liturģijai, kuri lūdzās gan mūki, gan arī priesteri. Un tad šajā oficijā bieži vien atskan šīs eņģeļa sveiciens kopā ar Elizabetes vārdiem. Tas ir ap 11. gadsimtu, kad uh, Ave Marija lūkšana tiek eh, aizvien vairāk popularizēta starp eh, ticīgajiem, proti līdzās Tēvs mūsu lūkšanai un es ticu, tā tiek ieteikta, lai to mācītu cilvēkiem, lai tā būtu viņu ikdienas lūkšana sastāvdaļa. Kaut arī vēl joprojām runājam tikai par pirmo esi sveicināta lūkšanas daļu, otrā šajā laika posmā vēl nebija pazīstama tautās. Otrā Es esmu sveicināta Marija daļa, proti Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā attīstījās pakāpeniski. Jau austrumos redzam, ka ļoti līdzīgi teksti pastāvēja jau no 6. gadsimta. Piemēram, Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, patiesi, āmen. Eh, kā arī lūksums, lai Dievmāte aizbildina par mums nāves stundā, atrodams austrumos 13. gadsimtā. Mūsu nāves stundā, jo tu esi tuvu labajam Dievam, bet mēs esam grēcīgi un nabagi. Mēs lūdzam, lai tu palīdzētu mums vienmēr, kad mēs dzīvojam, gan kad mūsu dvēseles pametīs mūsu miesu. Lūk, šāda lūkšana atrodama austrumos, kas izsaka jau ļoti uh, līdzīgu lūgumu, kā esi sveicināta Marija mūsu latīņu rietumu versijā. Tiek pievienoti vārdi Marija un Jēzus, kuri nav lasāmi Bībelē šajos sveicienu vārdos, tas notiek aptuveni 13. gadsimtā. Un šī formula, jeb teksts, kādu mēs pazīstam šai lūkšanai, Tad jau 14. un 15. gadsimtā, katrā ziņā 15. gadsimta beigās, jau ir nostiprinājusies tāda, kādu mēs to lūdzamies šodien. 16. gadsimtā, pēc tam, kad bija notikusi uh, liturģiskā reforma, jeb tika uh, nostiprināta Romas liturģija visā plašajā katoliskajā pasaulē. Uh, es izveicināta Mariju, lūkšanu paredzēja lūgties pirms stundu liturģijas kopā ar Tēvs mūsu lūkšanu. Tātad tā ieguva universālu nozīmi. Jā, man tas ļoti uzrunāja uh, visas šīs uh, svarīgās lietas, jo ir sajūta, ka uh, mēs tā kā nolobam mm, kaut ko no, no mūsu uzslāņojumiem, tradīcijā un ejam pie pašas pirmsākuma. Kad es klausījos šīs skaistās, eh, nu, tā, šo, nu, kā Marijas kults attīstījās arī no pašiem pašiem pirmsākumiem, likās, ka mēs esam aicināti ieiet tādā kā pirmajā dialogā, nu, kā, kā eņģels runā ar Mariju un kā, kā baznīca runā ar Mariju. Uh, Un, un ne, nedaudz ir tāda sajūta, ka, nu, ieejot dialogā, mēs reizēm varbūt nezinām nu, līdz galam, par ko ir saruna, bet klausoties un esot, mēs vienmēr varam nu, kļūt vairāk un vairāk šīs mūžīgās sarunas dalībnieki. Nu, līdz ar to aicinām tagad eh, mūsu katru atvērt sirdi nu, šai sarunai ar Dievu, sarunai Marijas klātbūtnē, ļaut, lai arī Dieva vārds Eh, mūs uzrunā, eh, jo tas ir tas, kā Dievs runā ar mums ar šiem gadsimtiem. Šodien pārdomāsim pirmo priecīgo mm, rožkroņa noslēpumu eņģeļa pasludinājumu jaunvai Marijai. Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabrieli uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie jaunavas, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis ienācis pie viņas sacīja, esi sveicināta, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja, nebīsties Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu, un viņu nosauksi vārdā Jēzus. Marija atpazina eņģeļa balsi. Mēs reizēm tradīcijā esam pieraduši pie šīm glaznām, eh, kur eņģelis ir attēlots kā eņģelis un Marija iespējams lūdzas, eh, bet eh, patiesībā šī realitāte noteikti izskatījās daudz vienkāršāka un daudz tuvāka uh, parastas sievietes ikdienai. Un es ticu, ka eņģelis sastapa Mariju viņas ikdienā. Marijas jūtīgā dvēsele atpazina dieva balsi. Viņa, var teikt, sajūta uz saviem vaigiem eņģeļa spārnu vēdas. Noteikti viņa negaidīja eņģeli, un noteikti neviena kaimiņiene viņai nebija teikusi, Klau, šodien pie tevis atnāks īpašs viesis. Tikai tāpēc, ka viņa bija atvērta dievam, viņa bija atvērta dieva vārdam, ne, nesa dieva vārdu, dieva apsolījumu Izrēlam savā sirdī, viņa spēja atklāt, ka tas ir šis vārds. Un arī mēs esam aicināti katru dienu nu, ļaut, lai Dievs runā ar mums caur savu vārdu. Atvērtā, atvērtie svētie raksti mūsu mājās ir zīme tam, ka, ka mēs gaidām Dieva eņģeli. Viņš klauvē ne tikai pie baznīcas durvīm, bet arī pie mūsu katras sirds durvīm. Un uh, tieši šajā ikdienišķajā dzīvē, ikdienā, mūsu ģimenēs, mūsu virtuvēs, mūsu dzīvojamās istabās, mūsu mājās, tur notiek šī un svētā liturģija. Dievs atnāk pie mums! Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība – tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācerete, pie jaunavas, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts un jaunavas vārds bija Marija. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Un eņģelis ienācis pie viņas sacīja, esi sveicināta žēlastības pilnām Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Bet eņģelis viņai sacīja, nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu, un viņu nosauksi vārdā Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Viņš būs liels, un viņu sauks par visaugstā dēlu, un kungs Dievs viņam dos viņa tēva Dāvida troni. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus – Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Tad Marija sacīja eņģelim, kā tas notiks, jo es taču vīru nepazīstu. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem – tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstā spēks tevi apēnos. Esi sveicināta Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Tāpēc arī svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva dēlu. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Tad Marija sacīja, redzi, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Amen. Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Paldies, mīļie draugi, ka bijāt kopā ar mums, ka bijāt kopā ar mums lūkšanā. Tiksimies atkal pēc nedēļas. Ja vēlaties arī dalīties ar savām liecībām par rožkroņu lūkšanu, aicinam jūs rakstīt uz mūsu e-pastu kalponis et gmail.com. Lai svētītu un dievmātes aizgādībā šī nākamā nedēļa. Impulsi rožu kronim – katru nedēļu atklāja vienu rožu kroņa noslēpumu un lūdzies kopā ar mums par stiprām ģimenēm un bērniem.